Egun lagunok, zokin otzartagako izadirratia. Gaur, osirala da, maiatzako gitalau. lau hogeita lau, laugarren amailakoek hitz egingo dizuegu. Noemik eguraldiaren berri eta inglesatzoka egin, egingo ditu. Oianek albista eta inglesatzoka egingo ditu. Aiurrek albista eta galderak esango dizkigu. Ianek gaurko menua eta urrezko esaldia esango dizkigu. Junek urtebetetzean, urtebetetzean berri emango digu. Iseik eta Josek asmakizunak esango dizkigute. Eta ni, eneko irratzaionen honen esatari izango naiz. Beraz, azteko jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Noemi, esango diguzu zeuraldia egiten duen gaur? Gaur, amalau gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egune epela dugu gaur udazken itxurako giroa izango dugu, zeruan odeiak izango dira nagusi. Noiz behinka ostarteak zabaldu daitezkeen arren. Euritzu, egunaren hasieran ekialdeko zenbait lekutan ekaitzak joko du ziurrenik. Iparraldeko aizea bizi ibiliko da. Bolada ogorrekin horregaitik temperatura behera egingo du eta giroa fresko izango da. Eta orain ingeles Noemi, oian, mesede, zer kontatuko diguzue gaur? Hello, everybody. You are listening to a Tartaga radio program. My name is Oyan. Yes, welcome to the English sections. I am Noemi. Today is Friday, 24th May 2019. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Tell me, what the weather like today? Today it's partly cloudy and not very cold. Do you know what was for lunch today? Yes, of course. For starters, vegetable soup, main course fish and salad, and fruit for dessert. Oh, delicious. Do you know that we are learning in English class things on the countryside? Yes, of course. And we have also learned what we like doing in English, reading comics, dancing, painting pictures, visiting museums. It's true. And do you know that there is a robot called Co Kodomorois in the Science Museum in London? Yes, it's true. Well, now Let's continue with the radio program. Bye bye. bye. Eta jarraitzeko Miguelen eskutik gaurko menua jakin dezagun. Miguel, esango diguzu zer dagoen gaurkiateko? jateko? Eh, Bainoski, hau da gure eskolako jantokiko gaurko menua. Lehenengo platera, barazki purea, bigaren platera, amurrain fresko errean txaladarekin, eta postrea fruta, honegin. Ezkerrik asko. asko, Noemi eta Miguel. Eta jarraian urtebetetxeak, june, zango dizkibuzu gaur urte urtebetetxeak? Gaur ez du inor urterik betetzen, baina aukera probetzatuko dut pasaden astean eta aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Pasaden astean Eider Kaiehok bigarren mailakoa sortzi urte bete zituen. Izaro Delgadok eta Manu Antesana bosgarren be mailakoak amaika urte bete zituen, eta Aizea Rodriguezek zeigarren be mailakoa amabi urte bete zituen. Aste honetan zorionak esan nahi diegu ziortza bezerrari bigarren be mailakoa aste artean sortzi urte bete zituelako, eta eneritz korrali irugarren a mailakoa Astelenean bederatzi urte bete zituelako. Urte askotarako ziortza eneritz, eider, manu, aizea eta izo, izaro. Urte askotarako guztioi. Orain azpakizunen tartea du. Jose Izei, esango diguzu ez igarkizunen ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den azteko azmakizunen eta galderen emaitzak izango ditugu. Lehenengo azmakizuna Pinotxo, bigarren azmakizuna Ilea, lehenengo galdera bi bigarren galdera gaur, hirugarren galdera meretzi gradu, laugarren galdera kalera irtengo gara irabazleak hauek ez hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, aliben, jaf, lehenengo mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea, oier pazo, irugarren amailakoa. Zi, irugarren zikloko irabazlea, Mara Sánchez, segaren be, mailakoa. Sorionak, orain, azte honetako txanda. Pipitaki, papataki, zeote den nordaki, nahiko estua ezta luzea. Banrian zua kanpoankea, zer da? Berriro erripekatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zeote den nor, daki, nahiko estu eta luzea. Banrian zua kanpoankea, zer da? Ona hemen bigarrez asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, Pariseko dama garaia, emere mendean jaio, beti goraino ez urdura ikusten zaio. Berriro zango dut, adiegon, pipitaki, papataki, zerete den, nordaki. Pariseko dama garaia, emere mendean jaio, beti goraino ez urdura ikusten zaio. Gogor, gogoratu, eh? Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea matzen duzuen. Eta orain gure gaur kalbistearen albisterako tartea dugu. Aiuro jan esango diguzu eze berri dugun gaur? Azke azten hauetan, agenda, agenda hogeita bat proiektuaren eko delegatuak lan handia izan dugu. Azte honetan, azte azkenean, udal foroa eginda. Datorren ikast, ikasturtean landuko diren proposamenak eta kompromisoak esertzeko. Foronetan, eskola bakoitzak azaldu du urtean zehar egindako lana. Goiz osoko ekintza izan da eta bigarren mailatik aurrerako ekodelegatuak egon dira. Orain gure eskola azken urte hauetan agenda bat proiektuarekin lotuta egindako lanaren labur pentsiki bat egingo dugu eta horrela ikasi dugunaz ohartuko gara. Naiz eta azken bi urte hauetan landutako gaia zarata izan jarduera batzuk finkatu ditugu ingurumenaren alde. Birzikleta, aldu guztia birziklatzen eta berrerabiltzen dugu. Papera, plastikoa, zedeak, tonerra, erratulkiak, jantokiko lioa, pilak. Hortua, aziak landatzen, landareak, zaintzen, ustabiltzen ikasi dugu. Amaiketako sasungarria. Gure likadura oso importantea dela, gure osasunerako ikasi dugu eta gure elkartea gure alde daukagu amabostean behin amaiketako sasungarria guztiontzako prestatzen. Txoko berdea. Berritzu dugun eta bertaneko berriak jartzen ditugu. Beno eta ingurumenaren zainketarekin lotutako beste ekintza egin ditugu ere. Txangoak lurraskara, Mehatxari Museora, Urkiolara, Portura, Ibaialde txiki eta Asterkosta txiki erakusketak ikusi ditugu ere baina hasieran esan dugun moduan ezin dugu hartu aurten zarata dela lantzen ari garen gaia. Gure eskolan dauden gune zarazatzuenak bilatu ditugu eta zarata murrizten zaietu gara. Lehen ezkuntzako gela, gela guztietan tenizeko pilota jarri dira, aurki guztietan eta mai batzuetan ere. Txartelak jarri ditugu, patzabietan eta zarata kontrolatzeko kanpaina bat eginda zarata den kanpaina borobiltzeko diplomak eta aipamen berezia prestatu dira. Gela guztiei emango zai diploma, ziklo bakoitzeko emaitza oberenak lortu ditu, dituen, gelei emango zaie aipamen merezia. Urrengo kurtsoari begira hauek dira esarri ditugun proposamenak eta konpromisoa. Konpromisoa gure artean ez oiukatzea, istu istiluak saiatzea, hitz egitean txandak errespetatzea, zara eta neurriak hartuko ditugu, volumena jaitzi, kodeak esarri, bizi lagunen bizikidetza kaltetzen duten zarata ekiditu, ate kolpeak ez eman, oiuak. Proposamenak, zarata ekiditzeko pan, pantalla moduko zerbait egin, egin, zuait landare iturri ekin. Alkateak komentatu du hau egiteko proiektu bat garatzen daudela. Natura soinuak erakartzeko, txorientzako, txorientzako etxeak egi, jartzea erritik onartu dute. Leku zaratatzen tan zarata semaforak jartzea, jartzea. Udaleko kotxeak apurtzen diren ahal elektrikoz aldatzea alagin, ahal egingo dituztela baina zaila dela. Udal txainek zarata maila kontrolatzea eta izuna, izunak jartzea. Bukatzeko gogoratu gure ingurumena eta bizimodua hobetzeko guztion parte hartza ezinbestekoa dela. Respuesalia Guk euskaraz dakigu, errepikatuko dut, guk euskaraz dakigu, baina zuek ezin duzue esaldi hau ahaztu, aitzakirik gabe maritzuren txokan arkituko duzue. Eta irratzaio hau amaitu baino lehen lau galderatxo eginko dizkizuegu. Adiogon, lehenengo galdera, zematu meek bete dituzte urteak aste honetan, bigarren galdera, zinda jateko dagoen lehenengo platera, hirugarren galdera, zer gaiari buruzkoa izan da gaurko albistea, laugarren galdera, zen izan da urrezko esaldia, errepikatuko dut. Lehenengo galdera, zenbat umeek bete dituzte urteak aste honetan? Bigarren galdera, zein da jateko dagoen lehenengo platera? Hirugarren galdera, zer gaiari buruzkoa izan da gaurko albistea? Lagarren galdera, zein izan da horrezko esaldia? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa. Agure eta ondo izan!